jau, sveiki čia MC Dėksnys, kuris jūs visus dabar per šikną padarys, suplėšysiu, sulaužysiu aš jūs visus išpisiu, žinosit iš kur kojos dyksta, kai savo drakoną aš iškišiu, mano repas tai jums ne juokai, kad aš lietpavarau tai jau žino ir vaikai, užsirakinkit jau namie, jau slėpkitės visi, jūsų jau rajone štai atvyko pats kiečiausias visiems į smunka štai žemyn mano repo kelnys, mano milžinas vyvys atrodo piktas kaip pats velnės, jūs jau kalys geriau dabar traukitės iš kelio, jei nenorit savo ant veido rasti šūdų namelio, šikną aš išplėsiu, ir už nieką nemokėsiu, jūsų sušiktą renginį į šuns dienas išdėsiu, aš pats kiečiausias reperis ir mėgstu aš šit kurą, nekenčiu tų, kur varo nei į mietą, nei į dvorą, mano žodis kaip kulka, lekia tau į kaktą, smegenys ištykšta, kol aš linksiu į taktą, mano rajone mane žino visos mergos, nes aš laikštau su tokiu spėjiku, kad nublanksta visos kitos serdos, mano pelis tuninguotas, žypsi mėlynos lemputės, MC didvyveiksniai myli visos pizdutės, mergytės, pupytės, virintės ir blondinės. Nieks man neįdomu, kai atsiranda kokaino. Mano religija tai repas ir aš melžiuosi kaip patrakęs. Aš pažadu tau esilę, kad tu liksi apakęs. Nusipirkęs replės aš tau nagus išpešiosiu, išpisiu per šikną ir žarnas išnešiosiu. Sumaitinsiu tave aš savo kraudėliams šunims ir visokie blėt sindikatai mano vyvyburnaunims kai mano vytas kalaris jiem dreba kinkos, myli mane leiblai, nes mano geriausiai parduodamos plastinkos. Jei tu nežinai, koks kietas aš esu, tai greitis nuo vaizdo, nes už ką aš turiu, išlipęs tuo ištačkės išpersiu tau šekinę, žinosi bet kaip mesinti su jo didenybė, paskleiskit broliai žodį, MC veiksnys ateina, tegul visi slepia savo dukras per šitą dainą, pagausiu, išpisiu, visus aš jūs surysiu, užsidėsiu jų juodu sakinius ir į jūsų sielą aš įlysiu. Gyvenimas tai tarsi tuščia apkaba, niekada nežinai kas laukia, kokia ištiks bėda, aš viskam pasiruošęs, lygys jau atsistojęs, visas jėgas jau publikai aš senai padovanojęs, bet tai dar ne pabaiga, Viskas tik pradžia, tau dar prieš akį tavo skausmo valanda, užsidėki brolicizą ir pežudumą pizdageizė, nes neišvengiamai žino, pareina tau pizda, vlečudas nahui vyvys vlečjovanas asilo kurva bezdė plaukuota kibėlė birgor graidurva kurva šikišmaki ausvaus bus medaus verksvitu, kai tave jaus vlečza lūpa išdrėksta nahui žarnos vlet papai vyvys spermalaižyk prostitutės diarėja triperis vėžys vletai snahui šūdai.